قال الإمام راغب أصفهان الفكر قوة مسترق للعلم إلى المعلوم الإمام من أتشون ومنين قرآني يعني مكموسي يعني فسير منين قرآني الراغب أصفهان أم بيا متوقد كم جو أصفهان بيونيتوا أصبهان أصفهان أو أصبهان يعني نسيم الفكر قوة مطرقة ni ile nguvu yenye kugonga lile ilmi katika elimu fulani nguvu ya ndani kabisa unafikiri kwa ndani ila almaalum mpaka kulifikia jambo maalum lenye kutambulikana والتفكر جولان تلك القوة بحسب النظر العقلي نا التفكر جولان تلك القوة ni ule mzunguko wa fikra بحسب النظر العقلي kwa kiasi ya mtazamo wa akili ya mtu al-Imam Ar-Raghib Asfahani yeye fikra ameizungumza hivi قال وذلك للإنسان دون الحيوان لا فكره هو نكم نادام ونعم هنا فكرة نعم هنا فكرة حفكري إيه امتزام الراغب اصفهاني قال ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له لا فكره هو هيتميك يبسيم ويسبقك جنبان باله لنباتكان سورة في القلب إلى سورة يكي قد كموه ينفكرية نونوزق لباته basi naam hapo uambiwa kwamba umefikiri maelezo hayo unayapata kwenye kitabu al-mufradatu fi gharib al-Qur'an li Rahib Asfahani juzi ya kwanza sifa 386 naam hal hunaka alaqatu baina al-fikr wal-aqida sasa tunajiuliza je yako mafungamano je yako mafungamano yoyote kati ya fikra na akida kuna mafungamano kati ya fikra na akida na tutaangalia kwa wanazuoni wanapokwenda kuchambua hayo naam hunaka alaqatu yako mafungamano baina alfikri walaqida mafungamano kati ya fikra na akida itikadi tunapozungumza itikadi yani itikadi ni sawa ikiwa njema au ni sawa ikiwa mbaya itikadi ni sawa ikiwa ni sahihi au itikadi ikawa sio sahihi lakini itikadi wa hadhihi alaka na mafungamano haya tumkinu baina maani alfikri inamkinika kabisa katika ile maana ya fikra wa baina aqida fi istilahi alam katika istilahi ya ujumla bi annaha wanazuoni wanasema iman jazim aqida iman jazim ni imani ya moja kwa moja ni kuamini moja kwa moja nini akida imanu jazim ni imani ya moja kwa moja la yatruku ilahi shak ambayo haigongu gongu na shaka akida ni imani ya moja kwa moja ambayo haigongu gongu na shaka unaamini kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja huna shaka kwamba Allah atakuwa yupo atakuwa hayupo ah kama na wasiwasi hebu ngoja niombe dua basi kama sijapata jambo atakuwa hayupo nikipata atakuwa yupo hapo wewe huna akida wewe unadhana kwa hiyo akida imanun jazim la yatruku ilahi shaka ni imani ya moja kwa moja ambayo haigongwi na shaka lada mu'taqid lada mu'taqid mbele yule ambaye mwenye kuitakidi العقيدة الإيمان واليقين الجازم عقيدة لإيمان ليقين يا موجة كموجة الذي لا يترك إليه شك أم بيه يقوم قوم بنشاك لدى معتقد بل من كيتاكيد بوجهه من وجوه بوجه من وجوه كونجيوت هنا الشك هيوم بيوم بكت عقيدة عقيدة لكتم موسانا آه، أتوا دنيا ونا عقيدة wanasema tuko katika somo la itikadi yani kusomeshwa itikadi na mbosi yumbe yumbe katika itikadi yako usiyumbe yumbe katika itikadi yako kwa hiyo akida ni katika kuna mafungamano makubwa sana kati ya fikra na akida na akida ni kitu cha msingi sana tumesema akida ni sawa inawezekana akida ni sahihi au akida ikawa sio sahihi na neno aqida makhudhu min aqada aqada alqalbu moyo umefungwa jambo fulani jazim moja kwa moja kwa moyo wangu shaamini jambo fulani sawa kana hadha al itiqad haqqan ni sawa sawa itikadi hiyo ikawa ni ya kweli ambatilan au batil maelezo haya unayapata kwenye kitabu maari al-qubul lil-hafidh hakami saifa ya 419 كذلك ونيابات كتاب فتح رب البرية بتقليص لابن عثيمين صيفة سنتان وتعريف مختار في الفكر الى لك وسهيك وسيانا فكرة نيني فكرة تعريف لك نتعريف نينك ونزغون ومزيليزك وسيانا فكرة ست مزيات فكرة قوبان ونزغون وكفال سفا لا وانا ونفسير فكرة نيني نيني wako wengi sana falsafa kina Farabi kina Ibn Sina kina arosto kuna mijitu hiyo inafika kama kumi nao wanazungumzia kosa na fikra si muhimu sana kwa sababu wao vile vile mawazo yao kosa na fikra yanaweza katuchanganya maana wengine wanasema fikra ni unyuzi tu katika kichwa basi ukikatika unyuzi una fikra sio so, ni upumbavu kama fikra ni unyuzi fulani ukikatika huo fikra una kwa tunaziacha zile fikra e, fikra kwa, kwa upande wa wanazuoni wa falsafa tuna zaidi tunakita kwa wanazuoni wa Kiislamu akiwemo Sheikh Islam Ibn Taymiyyah taarifa ilikuwa sahihi ya fikra al-fikru fi'lu al-aqli ni vitendo vya akili au al au vitendo vya moyo alladhi wa ta'ammulu wa nadhur ambao kazi ya moyo kazi ya akili ni kuzingatia na kuangalia kazi ya akili kazi ya moyo ni kuzingatia na kuangalia afala yanduruna ila alibli kaifa khuliqat je hawamwangalii ngamia kwa mwangalio wa ndani ya nyoyo zao na akili zao hebu amwangalie ngamia mwangalieni ngamia kaifa khuliqat namna gani alivyoumba leo mbele lake moja katika wacha Mungu alikuwa akitoka katika jangwa na wanafunzi wake alafu anamwangalia ngamia anaambia Allah anasema afala yanduruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat anaonesha mbingu anaonesha majabali anaonesha ngamia kwa tafsiri sahihi al-fikru fi'lu al-aqli ni vitendo ni kazi ya kiakili walqalbi na moyo alladhi huwa taamulu wanadhar ni kuzingatia na kuangalia kwa muslim antakikana au na fikra ya mbali sana sahihi unapomwangalia kafiri usimwangalie katika kiwilili chake tu ukasema ah kafiri mwangalie alivyovaa yule ah. mwangalie malengo yake na fikra zake na, na mipango yake nini fikra zao nini malengo yao katika ulimwengu haya wameachukua makafiri kutoka katika vitabu vya maulama wakubwa wa Kiislamu wakavifasiri kwa lugha ya Kiingereza kwa hiyo wao una watu intelligence kabisa ambao wao wanaangalia ulimwengu wakati wote na kuna watu wanaangalia mataifa wakati wote na kuna watu special, specialize kabisa wanamwangalia mtu wakati wote mtu fulani maisha yake yote yote tena wanaanza tokea kuzaliwa kwake kazaliwa wapi kazaliwa kengeje eh? basi toke huko wanakwenda wanamchambua mtu yule mpaka anamaliza chuo kikuu wanamwangalia historia yake maisha yake michezo yake anacheza wapi wanamwangalia mazo yake je anaweza kutusaidia huyu au anaweza kutuharibia wakiona mtu ambaye asijifahamu chochote katika Uislamu ni Muislamu jina tu msomi mkubwa lakini Uislamu wake ufahamu hana akida yoyote na elimu nyingi wanamchukua wanamchukua katika nchi zao wanamtumilia mimi siwezi kusema baadhi ya wataalamu ambao umetoka katika miji yetu hivi sasa wananufaisha mataifa mengine ya nje kwa elimu zao kubwa na wanasema hawarejei kabisa katika katika Tanzania wakubwa duniani wasomi wabobezi wako katika mataifa makubwa katika nchi kubwa duniani ambazo ni hatari wako kule wanatumiwa kwa ajili ya maslahi ya watu wa magharibi wanatumiwa kwa ajili ya maslahi ya watu wa magharibi athari za fikra za kimagharibi katika nafsi ya mwanafunzi kwa hiyo msomi yoyote lazima ayafahamu haya kuna mambo uyajue kwa ajili ya miji yako kuna mambo uyajue kwa ajili ya Uislamu wako usijue ukabadilishwa na watu magharibi kwa hiyo tafsiri iliyo sahihi katika neno fikra akasema alfikru fi'lu al-aqli au al-qalbi alladhi huwa ta'ammul wa nadhuru labda kwingine yameeleza tuyapata wapi ameeleza maelezo kwenye kitabu kinaitwa dhawabit istimali mustalahat al-aqidiyya wal-fikriyya inda ahli sunna wal-jamaa ahlu ahlusunna jamaa wamezungumza kwa sababu kuna watu wanaweza kuondoka hapo akasema ah ustaz mzonini sasa mambo ya ndo akida salaf wanazungumza hivi isti'mal almustalahat alaqidiyya walfikriyya inda ahli sunna السنة والجماعة نعم ويمكن القول inamkinika kusema kuhusiana na akida bi anna al-aqida al-islamia hiya ibara akida ya Kiislam ni ibara ni maelezo hayo عن مجموع الأحكام يمكسنيك وحكم الشرعية ذاك الشرعية التي يجب على المسلم أن باي إن لازميك كل كل مسلم أن يؤمن بها لازم آمينها يشرية ذاك الإسلام لازم وزيامين إيمانا جازما ايمانا يكوكاتا يا موجة كموجة جازا ما مكاتا يا جازا الأمر نعم من دوليكو إيفوتو وكنا فنجيبه watakunu inda yaqinan indahu yaqinan muislamu huyo anatakikana awe na yakini لا يشوبه شك ambayo haiingiliwi na shaka hata kidogo wala yukhalituhu rayb wala haichanganyiki na shaka shaka ndio maana Allah anasema dhalika alkitabu la riba fihi hudal lilmuttaqin fa in kana fiha rayb ikiwa itikadi yake ndani yake ana shaka shaka ana yumba yumba ana shaka shaka كانت ظنا لا عقيده يو نكوني ظنا سيو عقيده يو قال الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى في تعريف العقيده كما هي الامر الذي تصدق به النفس عقيده ni jambo ambalo linaaminiwa na nafsi wayatmainu ilaihi lqalbu na moyo unatulizana na hii taarifu ya shekh lislam temia ndiyo muhimu kwa mtu yoyote hasa hasa kwa mwanachuoni na msomi mwenye kusoma katika vyuo muislamu bila shaka ana malengo ya kuendelea lazima akida hii na taarifa hii igae katika igande katika moyo wake nini akida hiya al-amru alladhi tusdaqu bihi an-nas ni jambo ambalo huaminiwa na nafsi ويطمئن اليه القلب na moyo unatulizana ويكون يقينا عنده صاحبه ويكون يقينا عند صاحبه لا يمازجه شك na inakuwa yakini ya mtu wake haichanganyiki na shaka wala yukhalithu raib na wala haichanganyiki na wasiwasi wote maelezo hayo yanapata kwenye kitabu majmuu rasaili wal masail ibn taymiya saifa 429 kitabu ambacho kimefanywa tahqiq na Muhammad Rashid Ridha Muhammad Rashid Ridha نعم tumesema nini atharun wa itharu fikra gharbia sasa tunaingia katika nukta ya magharibi athari za magharibi kalima magharibi ndo nani maana kwingine tukuilizana hapa magharibi kwingine mtu asema magharibi marekani tu hiyo lakini magharibi hasa ni nani nini magharibi maana hum algharibiyun magharibiyuna ni nani hao لقد تغلب هذا المصطلح kwa hakika mustalahi hii imekuwa na nguvu sana ya neno algharbu ala maani mukhtalifa imekuja katika maana tofauti fahuwa tarikhia yajidu judhuruhu fi alalam mizizi yake hasa magharibi inapatikana katika al-Ighriki al-Ighriki yani Ugiriki Ugiriki wa Yunani hao zamani pakizungumzwa magharibi moja kwa moja ni watu wa Ugiriki na kwa sababu wao walikuwa ni wasomi na kwa sababu wao ndio watu ambao wameanzisha falsafa na kwa sababu wao ndio ambao waliopambana na Uislamu sana kabisa ule utamaduni na Uislamu Uislamu hawakutaka utamaduni wa Uislamu hawakutaka walipambana nao kwa hiyo miji ya Kiarabu wakawa wanaoita wao kama ni watu wa magharibi yani Igiriki Warumani na Waroma fi Europa katika miji ya Europa yani Europe kwa hiyo tunapozungumza umagharibi kwa lugha ya zamani manake Ugiriki Roma na Europe hizo ndio nchi za magharibi hii ni katika istilahi ya zamani وبشكل العام na kwa sura ya ujumla ila duwal al-ittihad al-awrubiyya ni kwamba umagharibi ni zile dola ambazo zimeungana za, za, za Ulaya nchi za Ulaya ambazo zimeungana zote zile magharibi wilayati mutahida na USA yani United States of America wa Australia na Australia wa New Zealand New Zealand na New Zealand au eh, sijui kwa Kiingereza mimi mwingine hayo sijui sana وأوروبا نا أوروبا يوروب الوسطى قال في الموسوعة العربية العالمية أم يسمى كوني كاموسي إلي كاموسي إن كما همسيني <laughs> كاموسي إلي نيت الموسوعة العربية العالمية قد كجزو يكون من سابة صيفة تسنة ميلي أنا سيم الغرب na wakati huo linaandikwa kamusi hili kulikuwa na mapambano makali sana kati ya nchi za Ulaya na nchi za Kiislamu kwa hiyo hata wale waandishi wake walikuwa kikamatwa na kifungwa na kiuawa wale waandishi wake ambao wanaandika kuhusiana na nchi za magharibi kama utazitaja vibaya mwandishi anakamatwa na anauawa kwa hiyo mwandishi huyo alifanya woga huyo pamoja na ukubwa wote wa kamusi lake yeye akasema al-gharb kalimatun tani fi tarikh al-amriki almintiqa kana mustaqirra ikawa kamaliza anaogopa sije kaingia katika mikono ya watu magharibi kwamba magharibi ni neno ambalo kitarehe ni maeneo tu ya Marekani hayo mataifa Marekani na zile nchi ambazo Marekani imezikamata basi ndo magharibi yenyewe hiyo kaisha hakutambua sana pamoja na kamusnadi kwamba ni pevu sana akasema ukitaka kuyangalia hayo angalia kitabu fulani maana akaogopa angalia kitabu fulani mimi nimekwenda ukiangalia hicho kitabu kina uzungu mwingi ngakiacha tu naam sasa tunaingia katika athari za magharibi na nukta muda umeishi kwa hiyo ni niachieni hapo tuache hapo tukipata muda maalum tutakuja kuzungumzia sasa athari za magharibi athari za nchi za magharibi kwa vijana wa Kiislamu athari zake japo kwamba hapo tumesichomeka chomeka kidogo lakini tutakuja kuzizungumza hasa athari ya nchi za magharibi kwa waislamu na ulimwengu yani si waislamu tu walioathirika na magharibi kuna nchi nyingi sana ndugu zangu waislamu nchi za kiarabu karibu zote hivi sasa zimeathirika na magharibi kuna nchi chache sana lakini karibu nchi zote zimeathirika na magharibi Magharibi una athari kubwa sana, athari mbaya sana, tena athari za kulazimisha, yakiwemo mambo ya kuingiliana wanaume kwa wanaume, wanawake kuoana, na mambo ya shudhuru jinsia, kutoka katika ujinsi wa kibinadamu wako kinyume kabisa. Yani kwa lugha nyepesi tunasema western mentality, ya ustaarabu, wazimu wa kimagharibi, western mentality, eh, wazimu wa kimagharibi Ah, maneno aliyokuwa kiasema mwalimu wangu wakati na tuko katika tuition Kiingereza akiitwa Uwesu amebana western mentality eh yo yo yo yo yo di di di, di yo yani migoma migoma ile <laughs> ambayo leo vijana wengi wameathirika na umagharibi mijimbo na nini miziki watu wasikii dini yani hapa juu Christmas kuna watu umetoka watajua ni ndapi yeye anasema Christmas atakujua Christmas siku gani nasikia atajua katukana wanao western mentality tufikie hapo inshallah billahi tabaraka taala tukipata moja tutakuja kuzungumza mada hiyo kuhusiana na athari sasa za magharibi kwa miji ya kiislam na vijana wa kiislam na miji mbalimbali duniani vipi imeathirika na magharibi na hii kuonesha kwamba Uislamu una nafasi yake kubwa sana سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك